Logično je na početku druženja da spomenemo neke faktore koji ukazuju na bitnost ove tematike, odnosno našu potrebu za slušanjem ovakvih predavanja. Ako pogledamo kuransko-hadijske tekstove, vidjet ćemo da kuransko-hadijski tekstovi čast muslimana stavljaju na veliki nivo. Mnogo je argumenata koji ukazuju na svetost muslimanske časti. Spomenut ćemo samo neki od njih koji su svima vama dobro poznati. I ovdje večeras zasigurno nećemo čuti skoro ništa novo. Ali kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ A ti opomini, opomena će koristiti mu'minima. Svima vama su poznati ajeti u suri Al-Huđurat gdje kaže uzvišeni Allah tebaraka wa ta'ala kada govori o gibetu أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Zar bi neko od vas volio Zar bi neko od vas volio da jede mrtvo mjesto svoga brata? Allahu poslanik alihi salatu wassalam kada je bio na oprosnom hađu i kada je, da, kada je davao svojim ashabima i njegovom umetu koji će doći nakon ashaba posljednje instrukcije i smjernice kaže Inne dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum Zaista su vaši životi i vaši imeci i vaše časti. Allahu akbar. Kako mi pazimo na život i na imetak našeg brata muslimana, slovo, ko bi se usudio da udari na život ili na imetak svoga brata. Ali čast kao da nije spomenuta zajedno u hadisu sa ove dvije stvari. A kaže Allah poslanik, ono zaista život i krv i čast su haram zadani vama međusobno. Kaže Allah poslanik, ono ali salatu wasalam, u hadisu čini vjerodostojnost je potvrdio ših Albani, rahmetullahi alihi kamata ima 72 poglavlja. Najniži stepen, la ilaha illallah, najniži stepen, Allahu akbar. Kako čovjek može, kako čovjek može da se usudi, da čini grije čim počinio se uzvišeni Allah objavio rat. A pogledajte ovaj hadis, najniži stepen kamati kao da čovjek spolno opći sa svojom majkom. A najveći vid kamati da čovjek udari na čast brata muslimana. Allah to su neki faktori koji ukazuju na bitnost ove tematike. Mi ćemo, ako Bog da, ovoj tematici govoriti kroz prizmu islamskog bratstva. Jer je islamsko bratstvo idealan način da čuvamo čast brata muslimana. Jer, braću moja draga i cijenili sestre, ako pogledamo stanje braći, ako pogledamo stanje ljudi koji se deklarišu kao muslimani, vidjet ćemo da je njihovo stanje generalno loše. Između ostalog, njihovi odnosi, međusobni odnosi su izuzetno loši. Čast brata muslimana ne vrijedi ništa. Sjetimo se samo momenata kada smo imali braću koji su se suosjećali s nama, braću koji su zajedno s nama prakticirali to veliko načelo Islama, ljubav u ime Allaha, koji su čuvali našu čast, a i mi smo čuvali njihovu čast. Dok su muslimani živjeli onako kako od njih Islam traži, bili su vodile cijelome svijetu. Nakon što su bili niko i ništa, Arapi, niko im pažnje nije posvećivao. Ali kada su uzdigli Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onako kako od njih uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala traži, postali su glavni faktor u svijetu. U periodu koji za historiju ne predstavlja ništa, jer historija je duga, u periodu koji za historiju ne predstavlja ništa, oni su srušili dvije najveće vele sile tog svijeta. I tog vremena. Zašto? Zato što su živjeli po islamu. I zato kažem, nama nije potrebno da slušamo ovoj tematici svetost muslimanske časti ili bratstvo u islamu, već treba da živimo to tome. Mi imamo informacije o tome ali je malo toga što mi praktikujemo u svakodnevnom životu. Pogledajte samo u naše stanje. Na svakom koraku rascijepljenost. Na svakom koraku isključivost. Na svakom koraku muslimani su podijeljeni. I u svakom smislu, ekonomskom, političkom, geografskom, bilo kojem drugom smislu, muslimani su se podijelili u državice koje nerijetko ratuju među A to je sve, vjerujte sve, nedostatak ispravnog shvatanja Islama. Pogledajte samo koliko su muslimani nazadovali nakon što su ostavili savršena načela i principe vjere Islama, do te mjeri da su postali žrtve najvjednijih naroda. Muslimani su postali žrtve najbjednijih naroda. Pa šta su onda muslimani? Muslimani su niko i ništa. Onog momenta kada su se razjedinili, onog momenta kada nisu čuvali čast jedni drugi. Ako pogledate u ljude, dosta puta ćemo naći da velik broj njih ne shvata šta od njih Islam traži. Velik broj ljudi neispravno shvata islamsko bratstvo. Pa ćete vidjeti ljude, voli se zbog državlja, zbog toga što su isti, iz iste državi. Vole se zato što su njihove kože iste boje. Vole se zbog izgleda. Ovdje pogotovo dolazi do isključivosti. Ne bi nikoga da vrijeđam, ali ćete naći čovjeka primjera radi, pusti bradu. Pa smatra da su braće samo oni koji imaju brade, a svi oni koji nemaju, oni nisu braća. Ili vidite sestru muslimanku koja nosi hijab, pa kada sretne ženu koja također nosi hijab, selam alaikum sestro. A kada sretne komšinicu koja također klanja pet vakata, samo nema mahrami. I joj kaže selam alaikum, ali ne kaže sestro. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kada su mu čovjeka koji je više puta konzumirao alkohol, više puta i više puta je kažnjavan pa jedne prilike počinje jedan asab da ga proklini. Kaže Allah poslanik, nemoj pomagati šeitanu protiv svoga brata. Allahu akbar. Ko bi od nas mogao da nazove nekog alkoholičara svojim bratom? Zato kažem, treba da se preispitamo kako shvatamo ovu tematiku islamskog raspa. Mora da znamo i da budemo ubijeđeni. Da muslimani neće povratiti ugled koji su nekada imali, osim kada se vrate svojoj vjeri. Kada se vrate prakticiranju svoje vjeri onako kako od nas naša vjera traži. Pogledajte samo u jednu činjenicu, svima vama poznato, ali kažem treba da se posjetimo. Allahom poslanik Ali se nam kada je došao u Medinu, svima vama poznato je da je izgradio džamiju i da je povratio između muslimana. To su ta dva temelja na kojima mora biti izgrađena islamska država i društvo svaku. Džanija gdje će ljudi obožavati svoga stvoritelja, gdje će izučavati Allahovu vjeru i bratstvo. Islamsko bratstvo ali islamsko bratstvo. Na način kako traži to vjera islam od nas. Ako pogledamo u oni koji je pohvalio najodobraniji Allahu rob Muhammed alihi salatu wasalam, ashabe, oni koji je pohvalio uzvišeni Allah te barake wa ta'ala iznad sedam nebesa, vidjet ćete u njihovom životopisu nešto gdje razum staji. Nešto što historija ne pamti. Slobodno uzmite knjige historije. Nećete naći ono što možete naći u životopisu ashaba Allahu poslanika ali se ratu wasalam. kada je u pitanju islamskog bratstva. Allahu poslanik je povratio između muhađira i insanija ne gledajući na boju koži, niti na bogatstvo, niti na ugled, Jedina veza između njih je bila veza Islama, Allahu Akbar. Da te stvari nisu zabilježene vjerodostojnim lancem prenosilaca. Čovjek ne bi pomislio ni da su to mitovi i legende. Ali su ti događaji i te predaje su zabilježene u najvjerodostojnijim zbirkama Adisa. Hvala ti uzvišeni kada su zabilježene u Buhari i muslimu događaj Abdurrahmana ibn Aufa i Sad ibn Ravije. Znam da vi znate svi taj događaj, ali ga moramo ponavljati, nama prvenstveno da se preispitamo, a nakon toga da našoj djeci govorimo o tim događajima. Jer naša historija je prepuna korisnih događaja i nemamo potrebe djeci govoriti o crvenkapicama i o štrumfovima. I da gledaju serije. Mi imamo svoje djeci šta kazivati. Imamo Buharija i Muslim su zabilježili događaj kada je Allah poslanik povratio između Sad ibn Rabije i Abdurrahmana ibn Aufa. Sad ibn Rabija je bio jedan od najuglednijih Medinelija. Pa kaže, i ne samo najugledniji, i najbogatiji. Pa kaže svom bratu Abdurrahmanu ibn Aufu, ja sam jedan od najbogatijih Medinelija. Brate, on ga smatra bratom. Kaže da ću ti pola imetka. Ja imam dvije žene. Allah akbar. Može li insan voljeti nekoga ko svoju ženu? Kaže imam dvije žene. Pogledaj koja je ljepša. Ja ću ih razvesti. Pa kada završi njim priče, ti se ponudi za brak. Allahu akbar. Kaže Abdurrahman ibn Auf, Barak Allahu leke fi ehlike wa malike dirlani ala suk. Allah ti dao svaku dobro u porodici i u imetku. Kaži ti meni gdje je pijaca. Dođu neki ljudi u slabosti svog imana pa kažu pa gdje su danas oni koji udjeljuju kao Sad ibn I zaista gdje su? Ali je također pitanje gdje su oni koji su spremni kao Abdurrahman ibn Auf da odbiju takvu hediju da kaže ne, hoće da radi. Jer naša vjera, naša vjera je vjera prosperiteta, vjera rada, nije vjera ljudi koji žive na parazitski način. Pogledajte te primjere. Pokušajmo napraviti komparaciju između naših stanja i stanja Saba pa će vam biti kristalno jasno Zašto su dostigli? A zašto smo postigli? Oni su išli gore, oni su dostizali. A mi idemo dole. I došli smo, mislim, do dna. Ne može dalje. je da Al-Adavi, rahmetullahi alihi, kaže, bio sam u bici na Jermuku. Kada je završila bitka, imao sam sa sobom malo vode, a zamislite u to vrijeme ratovanje sa sabljama, temperature velike, ljudi izranjavani. Voda u to vrijeme je život. Kaže, pa sam odlučio da potražim svoga Amižića, da mu ponudi malo vode. Kaže, našao sam ga ranjen. Kaže, pa ga pitam, bili vodi? Kaže, vi Kaže, kada sam donio vodu do njegovih usta, Drugi ranjenik dječi, zove, ponesi vodi. Kaže, a moj Amidžić jedne sekunde nije razmišljao, kaže, nosi njemu. Allahu akbar. Voda koja njemu život tada znači. Kaže, pa sam donio do njega vodu i kaže mu, ćeš li vode? I kaže, hoću. Kaže, kada sam donio vodu do njegovih usta, treći čovjek zove i kaže, vodi. A on, kaže, istog momenta, kaže, ima se njemu. Kaže, kada sam došao do njega, ispustio je svoju dušu. Požurio sam, kaže, ovom drugom. U tom momentu je on ispustio svoju dušu. Vratio sam se svome Amižiću, a i on je već preselio. Odoše svome gospodaru žirni. Ali su otišli kao braća, Allahu akbar. Bili su spremni da u kap vode od koje ovisi njegov život Da je da bratu muslimanu. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة a oni daju prednost muhađirima. Uzvišenje Allah kada opisuje muhađire i blago im se kada je uzvišeni tako opisuje. Juhibbune men hađera ilihim. Oni vole one koji im dolaze u muhađirluk. Jesmo li mi voljeli muhađire? Jesmo malo sutra. Allah svjedoči da se oni volili. I kaže, daju njima prednost nad sobom, iako su potrebni. Nije fazom dati drugom prednost ako nisi potreban. Ali je fazom dati drugom prednost kada si potreban. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Oni daju prednost drugima, makar i oni bili potrebni. To su, braćo moja draga i cijenjene sestre, prve generacije u koje bi mi trebali da se ugledamo i našoj djeci da pričamo o tome, a ne da naša djeca boluju, da postanu sutra košarkaši, manekini, manekinke, glumci, futbaleri. Nema šta da postane Halid ibn Walid, niti Umar ibn al Khattab, niti Ebu Hanife, niti Ibn Taymiye, zato što siroma nije nikada čuo za njih. Ali čuo za Ronalda, Rivalda, i Cecu, i Draganu. Pa smatra, kad su siromasi došli do one plastične kutije, valjda nešto vrijedi. A da moj babo i mama pojasnili da su to najveće propalice na zemaljskoj kugli, on bi rekao, pa ništa onda, treba da budem ko ashabi. To je problem, praću, moje drage i sestre. Ti ashabi. Ti ashabi su živjeli islam. Oni su živjeli po riječima uzvišenog Allaha. Innamel mu'minuna ihva. Zaista su mu'mini braća. Zaista su mu'mini braća. Znalo se desiti da ashab zarobi zarobljenika koji je brat nekog od muslimana pa se on ponada da će mu njegov brat pomoći a ovaj kaže dobro ga sveži njegova majka je bogata kaže da će ti dosta para za njega to je moj kaže brat bolan taj što je tebe zarobio to je moj brat tako su oni živjeli braćo moja draga i cijenjeni sestre a na nama je da napravimo komparaciju gdje smo mi u odnosu na njih. Mi ćemo u nastavku druženja spomenuti nekoliko činjenica, nekoliko faktora kako možemo ojačati te naše, bra, naše bratske veze u kojima će doći do izražaja čuvanje časti brata muslimana. Ja nisam s organizatorima pričao koliko ja smijem pričati, ali inače bolujem od jedne bolesti, nadati se da će se inšala izliječiti, da volim malo duže pričati. Pa eto, kad vama dosadi, signalizirajte slobodno. To bratstvo u ime Allaha, ali onako kako od nas traži naša vjera, to je ni'met, to je blagodat od Allaha te bara ta'ala i koja se ne može rastaviti od istinskog imana. Ako dođe čovjek i kaže voli nekoga, a nije vjernik, onda je tu ljubav zasnovana na dunjalučkim koristima. A ako neko opet kaže ja sam mu'min, a ne voli braća, onda je to iman nad kojim lepi mnogo upitnika. I koji je tarak, ako neko lizalo, onda možda malo deblji. Jer, braćo moja draga, iman, istinski iman, mora polučiti istinsko vrstvo. Kaže uzvišenje Allah te kao ta'ala kada govori Obraća se Allah poslanik pa kaže ti da si podijelio sve što na zemlji ima, ti ne bi ujedinio njihova srca. Ali ja je Allah ujedinio. Čime? Islamom, imanom, vjerom, Arape koji su bili spremni zbog kokoške da žrtvuju život, zbog plemena, nije ih bilo moguće ujediniti osim Islama. I zato kažemo, istinski iman mora polučiti taj rezultat. Onaj iman koji to ne poluči, treba njegov vlasnik da se dobro preispita. Prvo pravo našeg brata muslimana kod nas, koji bi on trebao da uživa u smislu očuvanja te njegove časti, jeste da ljude volimo radi Allaha. I to je, braćo moja draga i cijeni sestre, to je vaga, to je mjerilo. To što neko izgleda vanštinom Musliman, to nije mjerilo. Evo vam večeras metodi, dobri metodi Kako ćete preispitati svoj iman? Poslanička metoda, najbolja metoda. Kaže Allah poslanik u hadisu, čiju je odostojno se potvrdio šeha Bani, rahmetullahi alihi. Men tahabba lillahi, wa ardaba lillahi, wa a'ta lillahi, wa mana'a lillahi, faqad istekmela al iman. Onaj ko voli radi Allaha, onaj ko mrzi radi Allaha, Onaj ko daje radi Allaha, onaj ko ne daje i bojkotuje radi Allaha, taj je upotpunio svoj iman. Evo, braćo moja draga i ciljni sestre, nama metode kako ćemo mi preispitati svoj iman. Ako nekoga voliš, postavi sebi pitanje između tebe i gospodara. Ne moraš ti to ovdje javno kazivati. Zašto volim tog i tog? A nekog i mrzim. Pa zašto ga mrzim? Je li lillahi? Je radi Allaha? Ako sam dao, je li da bi sutra izašao naslov u dnevnom Je Ili lillahi? Ako nisam dao, je li opet radi Allaha? Ako volim, je li radi Allaha? Nažalost, kažem, u našem društvu su prisutne razno razne podjele. Čovjek voli čovjeka samo zato što dolazi na ista druženja gdje on dolazi. Zato što izgleda kao i on. Zato što pripada istoj organizaciji kao i on. Zato što je istog mezeba kao i on. Tu pada u vodu. Men ahabba lillah. Ko voli radi Allaha, taj je upotpunio iman. Hoćeš da znaš da ti potpuni iman, evo ti formuli. Voliš nekoga, zašto ga voliš? A, možda sutra kakva donacija kapne od njega. Jel to lillahi? Mrziš nekoga? Je li lillahi? Ili zato što si zavljaš da mu je Bog dao više nego tebe. Ili što je ljepši od tebe? Ljepši garlanka, fizički ljepši, ima bolje auto, inteligentni. Je li ga mrziš lillahi? Ili zbog boleze svoga srca? Prispitaj se. Evo formu se dobio. moja draga, ljubav u ime Allaha. To je ono što od nas vjera traži. I to je ono što će polučiti rezultate i to je ono zbog čega ćemo dobiti nagradu. Seba'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi jevme la zilla illa zillu. Sedam osoba će biti u hladu arša. Allahu akbar. Neko se tuši u znoju, a neko u hladu arša. Sedam. Pa navodi Allahu poslanik ko? Sedam. Pa navodi dvojicu Rađunani tahabba fillahi. Dvojica ljudi koji se vole radi Allaha. I e to je ono što će polučiti rezultat i nagradu kod Allaha. Oni koji se voli radi Allaha. Čovjek krenuo da posjeti brata muslimana u susjednom selu. Pa mu Allah poslao meleka u ljudskom obliku pa kaže kud si krenuo Boži robe? Kaže krenuo da posjetim tog brata muslimana u susjednom mjestu. Kaže imaš neku potrebu kod njega? Kaže nemam. Pa što ideš? Pa kaže u ime Allah da posjećujem. E kaže ja sam izaslanik uzvišnog Allaha da te obradujem, da te zavolio onaj zbog koga ti njega voliš. Allah Treba li ti robe veća nagrada, nego da te voli onaj koji je stvorio zemlju i nebesa. Blago ti se ako te on voli. A teško ti se ako te on mrzi. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Trojica će osjetiti slast i imana. Allah akbar, slast imana. U nas jedino što ima slast jest kafa i čaj. Otkud ima on slast? Ima on slast, ali je problem u našim ustima što mi to ne osjetimo. Što smo mi zapredali svoja srca serijama, grijesima, zavisni pa ne osjetimo. Težak nam islam, ko da nosiš vreću pšenice cijeli dan na leđima. Nema slasti. Trojica će daži osjetiti slast imana. Allah ovom to kaže. Znači iman ima snast. Gdje je? Onaj kome Allah želešao njegov budu preći od svega drugoga. Onaj ko voli insana li ga voli isključivo radi Allaha. I onaj ko mrzi da bude vraćen u dalalet, kao što mrzi da bude bačen u džehennem. Naš čovjek ostavio grijehe, vratio se islamu, ali gori, Žao mu što i on ne može ono što drugi radi. I hoće slast imana. Ne može se postići slast imana tako. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Kratka formula. Vi ćete ući u džene dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. I na kraju recept. Hoćete li da vam ukaže na djelo koje ako budete činili i zavoljet ćete se? Nazivajte selam. Nazivaj selam, bratu muslimanu. Ali selam, koji selam? Onaj selam iz srca, koji zaista znači eselamu alik. Mir na tebe, svaki mir. Miran si od mene. I od mojih ljudi i od moga jezika. Selam aliku. Sa osmijom na licu, a ne mobitel u jednoj ruci, a na drugu stranu se selam platu. Nema toga, bibi, nikakve koristi. To neće polučiti ono što je obećao Allahu poslanik alihi salatu I ovdje se postavlja također to jedno pitanje, neminovno. Toliko govorimo, volimo, volimo, nekoga volimo. Izuzetno je bitno da postavimo sebi pitanje, koga volimo? Je li voliš mu'mine? Bogobojazni? Ili voliš one koji su pokorni uzvišenom Allahu? Ili su tvoji idoli? Oni koji vallahi kada bi se izmjerili ovo dunjanučkim parametrima ne vrijedi ništa. Igrači, pjevači, glumci, pa to su najveće propalice na zemlji. I ti ga voliš. Krši Allahove zakone na svakom koraku i ti ga voliš. Maštaš da budiš kao on. A Allah poslanik kaže mu ashabu, kada ga pita kada će sudnji dan, kaže Allah poslanik, ne odgovarajući već pita šta si pripremio bolan za sudnji dan? Kaže, nisam puno ibadeta, ali pripremio sam nešto za sudnji dan. Kaže, ja volim Allah i njegov poslanika. Kaže Allah poslanik, čovjek će biti na sudnjem danu sa onima koji voli. Evo ti još jedne formule. S kim ćeš biti na sudnjem danu? Voliš poslanika, voliš Ebu Bekra, voliš Omera. Voliš pokorne Allahove robove, nadaj se da ćeš biti s njima. Voliš pjevače, voliš igrače, Ništa, brate, podnio ovu zastavu na sudnjem danu. Sramoti se i Ali to ti je jednostavno. Bićeš sa njima. Zato obavezno da se prispitamo koga volimo. Drugo pravo našeg brata muslimana jeste da mu ne zavidimo, da ga ne mrzimo. Da mu nismo zavidni. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam Nemojte mrziti jedni drugim. Nemojte zavidjeti jedni drugima. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا I budite Allahovi robovi braća. Pitanje, zašto si za? Zašto si zavijan svome bratu muslimanu? Pa zar to nije drskost? Jer komu je dao ono što posjeduje? Ne do Allah da mu ti daješ. Umro bi on od gladi bola. Allah mu dao. lijep, hvala Allahu, lijep Allah mu dao. Pa tražio od Allaha bola, njegove riznice su nepresušive, ne vidite mi. Kako su naše ljudi tjesne, a tako lak izlaz. Isto da budiš zavidan. Traži od Allaha da i tebi podari. Jer ono što on ima, pa to mu je Allah dao. I samim tim što si mu zavidan, ti nisi zadovoljan Allahom odredbom, a to je drskost. Traži da Allaha vola. Prve generacije, kad su imali potrebu za neče, vjerujući ono što je rekao Allah poslanik ali i nam, oni su tražili zadruge da bi dao Allah njima. Jer oni znaju i vjeruju u vjerodostojnost hadisa u poslanika gdje kaže kada čovjek dobi za brata muslimana, kod njegove glavi stoji melek i govori amin i tebi. A meleki ne pogrešiva stvorenja. Pa treba li ti šta bolje nego da ti mene kaže amin i tebi. Znači amin ono što tražiš bratu, ali i tebi isto tako. Tako su oni rješavali svoje probleme, ne zavidnošću, već traži drugom pa da njemu Allah dati. Kaže Umu Derda, supruga poznatoga slabe u Derda. Kaže, ja znam Ebu Derda ima 360 prijatelja. Kažu, kako znaš? Pa kaže, zato što on njih svi spomenim doj po imenićima. Za svaku pojedinačno mogu Allah Đelešanu. Pokušajte uputiti dovu Allahu za nekog brata muslimana. Vidjet ćete kako je tako tiško. Kuda da mu daješ iz svog džepa? Pokušaj, noćas ustani i kaži gospodaru, da eto dadni na mom komuši Nekako teško preko jezika to je. Ne može nikako. Ali to to ti nam daješ. Pa ne to Bog da mu ti daješ. Ali šta je tu Pokazate naši zlobi. Pokazate naši zlobi u grudima. Prema kome? Pa volam ako ne možeš tražiti ovdje ugosti Bosni nekomi. Pa traži onim siromasima u Palestini, u Iraku, koji su juče za tebe dovili. Ali to je dokaz slabosti našeg imana. Ne bi sada da ovdje anketiram, a vidjeli bi poražavajućih rezultata, da upitamo ko je u zadnjih 24 sata dobio za braću u Palestini ili u Iraku. Vjerujte, ako bi procenat prešao 5%, ja bi bio sad. Jer ta doba se plaća. Pa da je A ako ne vjeruješ da tvoja doba može imati utjecaja, prispita i iman. Znači moraš vjerovati da može imati utjecaja. A zašto si ostavio? Pa čabu, ne kaže ti neko da Marku. U nas sutri kuda hoćeš, što odporuča niko? A evo, evo ti prilike, džabi, gospodaru, olakšaj onoj našoj braći u Palestini. Teško, nekako prije što nikad nam nisu ni na umu. Zaboravili smo ni mi 92-95 godine. Kada su u Haremu, u Merki, u Medini, u cijelom islamskom svijetu ljudi doje upućivali za braću muslimane u Bosni. I možda smo mi, sada koji sjedimo ovdje, plodni ovih dova. I smo li mi svi bili prije rata na ovom i na čemu smo sada? Ili se tako zahvaljuju Men lem ješkoli nase, ješko ješkoli na. Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni gospodaru. Pa smo li toliko škrti? Jesmo li toliko škrti? Također, od prava naših brata muslimana, kod nas jedno veoma bitno pravo. Stvar koja će ojačati naše vese i sačuvati čast naše braće koja je izuzetno skupa da čuvamo naš jezik i da ne povrijedimo našu braću muslimane našim jezikom. Da li ste ikada razmišljali o iz režima Buharija, Rahmetullah i Alihi? Kažu Allahom poslaniku, ja Allah ejun islami afdal. Allahu poslaniče, koji islam je najbolji? Što mislite kad bi nas neko pitao, koji islam najbolji? trebaš imati tako, trebaš imati tako, trebaš imati tako, trebaš imati onako. Kaže Allah poslanik, men ne muslimune, min lisani i ujedini. Dvije stvari. Najbolji islam je onaj oči, oči jezika, prvu jezika. I ruku su sigurni ostali muslimani. Ali pogledajte, ne kaže Allah poslanik, oči i ruku pa jezika već od jezika pa rukom. Zašto? Rane nanesene jezikom mnogo više boli. Mnogo teže zarastaju. Rane nanesene rukom zarastaju, zarastaju. Ali jezik. Sjećate se hadisa Allahog poslanika kada Iša kaže o Safiji radi Allahu ta'ala ona je takva i takva. Misliš samo da je niska, ništa više. Kaže Allah poslanik alihi selam, onaj koji ne govori po hiru svome, Ališa, rekla si riječ, kada bi se pomiješala s morem, zamutila bi. Allahu akbar. Pa mi bi svojim riječima samo jednog dana zamutili i zagadili kosmos kompletan. Samo jedan samo. A pogledajte, svetost muslimanski čast. Jezik. Čuva jezik, Bog ti dao svako dobro. Allah poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, znajući kolika opasnost proizilazi iz ovog sitnog, ali opasnog organa, kaže Men kane yu'minu billahi wal yawmil ahiri khayran aw liyasmut. Onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan, pazi, pogledaj pripremi. Pogledaj pripremi. Metoda pedagoška, ako vjeruješ u Allah i sudnji dan, kaže ili govori dobro ili šuti. Opet formula. Za svakodnevni život. Hoćeš progovoriti, šta kod hoćeš progovoriti, sve postavi pitanje. Je li to korist ili nije? Ako je korist priča, nije korist šuti, bola. Pa poslanik je to rekao. Nema treće opcije, da je bila treća opcija, poslanik bi je preporučio. je kur hajra, nego bi jesmut. Neka govori dobro ili šuti. A mi bi mu da šutili non stop. Jer mi u većini slučajeva ne znamo kako pametno pričati. Šeitan se igra na našem jeziku. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Allahu akbar. Hadis koji se vidužima Buharija, rahmetullahi alihi. Čovjek će kazati riječ. La yulqi leha galen. Neće obraćati pažnju. Na niđe čovjek. Kaže vehabija. Sine, sine, da znaš šta si kazao. Najđe žena otkrivena, neko dobronamirno, pa kaže, pusti je prostitutka. A možda svaku noć hranja noći namaz bolan. Kaže, čovjek će kazati jednu riječ, ne obraćajući je pažnji. ko? je njega to ništa bola, nula bodova. Kaže, bit će bačen u džehennem zbog te riječi dalje od istoka nego što je od istoka do zapada. Allahu Džehennem. Vatra džehennema, opisana u vjerodostojnom hadisu, jača od dunjalučke vatre 70 puta. U vjerodostojnom hadisu kažu dovešće čovjeka koji je bio najbogatiji na Dunjavu. Najbogatiji. Pa će ga samo uvesti sekundu u džehennem izvesti ga. Kažu, robe, jesi li ikad išta na dunjaluku lijepo vidio? Gospodaru kaže nikad. Samo su ga zamočili u džehennem izvadili Najbogatiji insan, onaj koji je opustio sve na Dunjavku. E tu je taj džehennem koji kada se spomeni kod nas, koda se spomenuo jednu na čašu limunade, popiti ništa. Džehennem, zbog riječi. Da zaradiš džehennem. A sekunda u džehennemu ne uzu billahi teška je. Sekunda u džehennemu ne uzu i teška je. Jezik, braćo moja draga. Ma jenfidu min qavlim illa ledejhi ratibun akil. On neće kazati ni jednu riječ, da nisu kod njega oni koji zapisuju. Ne igraj se, ne zaboravljaj. Ako si zaboravio, oni koji pišu nisu. Mali nadal kitabi, učitelji surke. Šta je u ovoj knjizi? Ni veliki, ni mali grije nije ispustila. Allahu akbar. Sve, sve. Na sudnjem danu, kao što je došlo u vjerodostojnom Hadisu, donije će se čovjeku 99 registara. Znate li koliki su ti registri? Jedan, samo jedan. Dužina jednog registra. Dužina pogleda. 20 km čovječe. I tako i 99. I onda se kaže Illa kitabek Uči, evo ti knjiga, čitaj sad. Kefa bi nefsi na lijeke šehida. Dovoljno je danas da ti sam proti sebe svjedočiš. Jome nahtinu, ala ihvahihim. Učite li suru Jasin? Učimo mašala svaki dan. Razmišljamo li o njoj? Nikad u životu ne znamo ni šta znači. To dana ćemo ti njihova usta pa će nam govoriti ove kože, i njihove oči, i njihove ruke, i njihove noge. Možeš se sakriti od insana, ali ne možeš se sakriti od svojih ruku i od svojih nogu. Možeš ostaviti noge, jedino ako im bali postoji kod ona neće svjedočiti. Noge svjedoči. To su riječi uzvišenog. Nekako me čudno gledate, kada ja nešto vodim iz džepova. Na više mjesta uzvišeni Allah potvrđuje tu činjenicu. Na osnovu koje kažu islamski učenjaci, Allah kada proživi insana na sudnjem danu, to će biti identičan na insan koji je bio na Koma makar bio u istrugu. Identičan, njegova koža, da bi svjedočila protiv njega. Pazi robe Boži svoj jezik. Pazi robe Boži svoj jezik. Opasan je tu organ Također, račun moja draga, mi smo svjesni šta možemo sve svojim jezikom učiniti. Malo prije sam naveo primjer. najiđe čovjek, pa ga neko prozove imenom koji on ne voli. Pazi, možda si uvrijedio nekoga kod, ko kod Allaha vidi mnogo. Selefije, Tehavije, teroristi, Teške riječi, vallahi teške riječi. Kaže Allah poslanik u hadisku iz Režima Buharija, rahmetullahi alihi, Men ada li valijem kad azentuhu bil harb. Ko uvijedi i dirne mog eliju, neka znade da sam u rat objavio. Pazi, brate, pazi, brate, da ti gospodar zbog jedne riječi ne objavi rat. Ne diraj Allahove evlije. Ja ne mislim na to kada neko vrijeđa neke tamo vehadije, da su te vehadije evlije. Ali kažem vama svima, pazi, pazi svoj jezik. Sestro muslimanko, pazi svoj jezik. Brate muslimano, pazi svoj jezik. Možda uvijediš Allahovog evliju. U islamu postoje evlije. Nemojte misliti da ne postoje evlije. Ima ljudi koji smatraju da su oni što letaju po zraku. Mi se ne slažimo s time. Ali postoji islam vije, Postoji islam vije I pazi da ne uvijediš Allahovu evliju svojim jezikom. Također, da bi ojačali naše veze, trebamo pomagati međusobno jednim drugima. Malo ćemo skratiti Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam Allahu fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni ahihi Allah je na pomoći svome robu sve dok on pomaže drugima. Sve dok pomažeš drugom, znaj da tebe Allah pomaže. Kad ostaviš drugog i pomaganje, znaj da i tebe Allah ostavi. Vidjeli ste kako su se ashabi pomagali. Kako su se oni solidarisali. A pogledajte nas. duđi čovjek. Najžaljivije u svemu tome jeste što ljudi ne primjećuju svoju slabost. Duđi čovjek kaže, daj mi bolam bicikla, sam da idem placi, truje, da ne idem pješci. Kaže, i par dana sam uzao unutrašnju plavu me koštala, i sad kako ćeš ti to voza, Bog zna. A točak kompleta ne vredi 20 marki. Sirama upala. Sirama upala. Da li je brat vratio auto, dok mu vrati, kaže, ja sam primijetio da je to neko uzimao. Pa kako vidiš, bolam, kad od tebe, oko tebe sto šeitana, pun si vesvisa. Kako ćeš primijetiti? Ma kaže, neko ako dručije mi skruj za auto. Pa je što si bolestan. Bolestan si ti, Boži robe. Ma kaže, ja to primijetma? ja to odmah, kaže, drugom je auto skruj Ma trebaš ti drugi imam volan, taj ti je tada kolizalo. Nije vas to poprava, i liječi se bolan. To je materija, to je čelik. A smo mi to preuzeli od zapadnjaka. On će ti da sve sam jedinaj auto. A sami, evo ti krvi čoveče. Evo ti život. Kod nas kaže, pa ja to primijetim odmah. Kako nešto nijetiti Kad ima kod tebe šeitana, Bog zna koliko. Također, kako ćemo jačati i naše veze? Svjetlosti i časti, jedan beden, jeste savjetovanje. U savjetovanju bi se moglo govoriti mnogo. Savjetovanje ima svoja načela. Kako, kada, koga, koliko. O tome ne možemo govoriti. Trebalo bi nam jedan serijal predavanja samo o tome. Ali šta želimo kazati? Problem je što svako smatra da je najpametniji. Nema ništa kaže govoriti. Nema prosperiteta u društvu u kojem se ljudi međusobno ne savjetuju. Zapamtite. Ne može uspjeti društvo u kojem se članovi društva međusobno ne savjetuju. Nepogrešive osobe su prestale voditi zemlju prije 1400 godina ne pogrešili. Trudi se da budeš dobar. Ali nisi pogrešiti, Ne pogreši. Allah poslani kaže, svi potomci Adem ali i se su pogreši. Svi greše Boga. Ali problem je kod nas. Wallahi ako vidiš čovjeka da greši. I ko brat želiš da mu ukažeš na njegovu grešku, samo zato da više ljudi ne gledaju njegove greške koju si ti vidio. Želiš ono što želiš sebi. Trebaš mjesecima tražiti priliku da mu to kažeš. I kad opet kažeš, Bog zna kako će to prihvatiti. Allah poslani kaže, Edinu nasiha. Sva vjera rezimirana u jednu riječ, braćo moja draga. Sva vjera, Edinu nasiha. Vjera je savjet. Allah, poslani svu vjeru stavlja u jednu riječ. Edinu, Masiha. nasiha. Vjera je savjet. Hajde da se savjetujemo. Da otvorimo grudi jedni drugima. Bujrum, Allah akbar, prve generacije. Prve generacije. Vjerujete li vi to? Mi to ne vjerujemo, pa Allah ne vjerujemo. Prve generacije su znale iznajmiti čovjeka, vjerujete li vi to? Kaže, hodaj cijeli dan za mnom, samo hodaj i gledaj šta činim, da mi ja kraju dana mogu kazati šta mi ne veda. Evo ti dnevnica. On će ti danas dati, evo ti dnevica, samo mi kaziva šta ne veda. Pa Bože i robe, ako si griješio 30 godina, je bolje da ti Marko Sliman ukaže na grešku pa da prestaneš zadnjih 30 godina? Ili želiš da čitav život, čitav život ostaneš u vjeru. Daj ljudima do znanja da prihvataš savjet. Otvori svoje grudi i kaži ljudi, bujrum. Wallahi, ehlen wa bujrum, dođite, primatam savjete. To nam treba. Ako želimo ovu dunjavučku potpunost, ako želiš bolan da budeš u mulju čitav život i da ne postigneš savršenstvo na dunjaluku, da budeš velikan, ako želiš da budeš u mulju, bujica, da te nosi, ostani kakav jesi, budi najpametniji na svijetu. Ali ako želiš da budeš velikan, da popraviš svoje stanje, onda drugima dokaži da si spreman privatiti savjet. Ne ulazimo kako savjet treba dati. To je druga, meto, druga tematika, jer mi, hvala Bogu, Allah nas iskušao mnogim stvarima, neznanjem najviše, pa između ostalog ne znamo ni savjetovati. Čovjek ne klanja i konzumira duhan. I dok ga vidiš, stop, haram duhan. Polako robe Boži, gdje ga prvo u džamiju ne klanja. Znači ima nešto u islamu, ima neki redoslijed. Kako, kada, komi, koliko? Otvori malo čitave da vidiš šta su učenjaci rekli, kako savjet. Treba savjetovati, ali nije dovoljna dobra volja znanjem, el Savjet zasnovan na znanju, to je savjet koji će ako koristiti. I zadnji savjet kako možemo ojačati te naše bratske veze, odnosno pravo našeg brata muslimana kod nas jeste da pokrijemo sramotu brata muslimana. Allah. Mi bi, ja smatram, najbolja struka koja bi nama odgovarala, iako mi plao nećemo ništa, mi bi mogli biti novinari. Ma to ti nebo nešto kaži, odma zove dalje. Jesi čuo, kaži, u nas, evo, u Sanskom mostu, desilo se, žena u Austriji razvela se od čovjeka. I ime joj tako i tako. A mi, ima u Islamskom mostu ženu koja se isto tako zove. I neki je ahi slušao kako neki pričaju, razvela se ta od svog muža. A on odmah ni pet više ne znači da se ne radi o toj ženi Islamskog mosta. On, on odmah svoju Hanumu. Hanuma je se li kaže, Boga te čula, razveli su se. Pa cijeli islamski most drugi razveli su, čovjek došao kod kući kaže, žena volam priča se da se mi razveo. Da kaže, možda i jesi, ali ja ne znam, da mi reci. Nisam, kaže, žene Boga. A požurio Ali odmah da želi tu telefona. Nije mu kad kući doći. Pa ako je se razveo bolan, je hosni islame meri trpu mala jani, od ljepote čovjeka islama, ostaje se onoga što, se, što te se ne tiče. Pa tiče li te se tu bolan? Hoće te u džennetu uvesti? Ma hoćete diže džehennemu nego džennetu bolan. pokri sramotu. Ako si vidio, vidio brata da griješi, pokaži mu da ga voliš i savjetuj ga na samo. A nemoj ti biti šipen u poštar. Jer jednom učenjaku kada su došli neki pa kažu, tako počeli da nešto prenositi od drugim ljudima. Kaže, vam zar nije šeita našo drugog poštara? Otkud tebe? Ne mogu mi, ali isto i poštari biti, ko sam se ja samo mogu. Mogu mi i poštari biti. To bi mi dijelili samo da vidiš kako. Prekri sramotu bolan, pa i ti si prekri sramota, ne do Allah da bijesi smrti. Prvi ja, pa nadalje, svi bi mi bili kod deponija smeće. Nije to nikako pretjerivanje, svi mi griješimo. Pa bolan ako voliš, da tebe neko lijepo nasavjetuje, da ne priče o tebi. Allah sami kaže, Niko od vas neće vjerovati potpuno dok ne voli vrati ono što sebi voli. Pa znamo taj hadis, naučili smo ga prvi hadis. Pa voliš li da drugi ljudi o tebi pričaju? Pa ne voliš. Pa što ti bolan pričaš? Šta ti je? Hajde da živimo islam. Nemoj da se zadovoljavamo samo tom formom. Hajde da prakticiramo islam. Hajde da čudnemo vijest. Hajde da je provjerimo. Hajde da prekrijemo brata muslimana. Zašto mora svaka lopta na prvu biti vraćena? Ma kakva prva čovječe mi vraćamo prije nešto dođe do nas. I na kraju, braćo moja draga i cijeni sestre, u nekoliko rečenica daću vam nekoliko savjeta kako da se zavolimo. Kako da ojačamo tu vezu istinski. Prva stvar, ako je Allah subhanahu wa ta'ala već dao da nekog voliš i voliš ga radi Allah otiđi i kaži mu Allahov robe ja te volim. Zamisli da ti neko priđe i kaže ti ja te volim brat. Možda si ti njega volio, možda si ga cijenio, ali zamisli kaže ti ja te volim. A vi ste na ko palme. Drago ti, neko te voli, radi Allaha, zna da si fukara, ne voli te zbog para. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, najbolji pedagog koji ikada kročio Allahom zemljom. Kada neko od vas voli nekoga, neka ga obavijesti. Prvi hadis. Izrečen. Ali druga stvar, Allah poslanik to primjenjuje u praksi. Allah, Allah, Allah. Kaže Allah poslanik Mu'ad ibn Džebalu radijallahu ta'ala anhu Ja Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. O Mu'ade, tako mi Allaha ja te volim. E blago se Mu'ade. Kad te voli onaj koji uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala iz poštovanja prema njemu nikada u Kur'anu nije zovnuo ja Muhammed. Već kaže يا أيها النبي O Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala doziva poslanika, o vjerovjesniče. Ne mu Muhammed, sve poslanike prije njega je zvao milovim imenima. Osim Muhammeda alihi salatu wa salam. E taj Muhammed alihi salatu wa salam, najčasnija osoba koja ikada kročila zemljom, kaže Mu'adu, Mu'adu, i ne samo da ga vodi, kaže, tako mi Allah, ja te volim. Je li moguće prekinuti, prekinuti te veze? Nikada. Drugi savjet. Smiješi se bratu muslimanu kada ga sretniš. Kod nas tu be arabi, gdje god kriniš sve naopako. Kudu smo čitali neke knjige u kojima se prezentuje nešto što nije dobro. Ja mislim da bi mi bili puno bolji muslimani samo da okrenemo u likvec. Ili mi već ulazimo u rikrec, trebamo krenuti naprijed. U nas sve naopak. Ne u vas, u nas. Sretniš brata na ulici. Pomisliš, siroma i srebrenici, sve u podlogu. Uvijek nam orgođen. Uvijek tog lica. Šta ti ali Buha ništa? Pa nasmiješi se bolan. Ode čitav danjavog ti na mrgođen bolan, pa dok ćeš govore na čelu. To nije pohvalno nikako. Nasmiješi se. Kaže Allah poslanik ali se radu sadam, nemojte prezirati bilo koji vid sadaki, pa makar da sretneš muslimana nasmijano, gozare ne nasmiješi se to. Wallahi svaki insan ima muslimeta. Ti siromaš, kon, siroman kontaš samo ti imaš muslimeta. Pa sjediš čovjekom, pa kaže ti malo pričaj svojim muslimetima. Pa ćeš vidjeti čovječe, pa ti haže ti si ništa, pa šta ljudi deveraju. Nasmiješi se. Da čovjek shvati ko si i šta si. Ali je to teško jer je to povezano sa srcom. Taj osmijeh dolazi kao odraz onoga što je u srcu. Osmijeh na licu je ogledalo čovjekovog srca. I nama, ko što smo nagodili kroz predavanje mnoge druge stvari, Košto što nam je teško dobiti za braću, tako nam je teško nasmijati se bratu muslimanu kada ga sretnimo. I zadnja stvar, iako je mnogo toga, jeste, braćo moja draga, iskoristite priliku da bi zavolili jedni drugi, udjelite jedni drugima ediju. Što kaže naš narod, edija nije ni carvinska, i stvarno nije. Koliko god je čovjek ugledan i bogat, kad mu nešto dadneš, pa nekad i malo vrijedno njemu drago. Jer nije cilj poklona, vrijednost poklona. Iako nije to isključiv faktor. Ali je cilj poklona da pokažeš nekome da on ima mjesto u tvojom srcu, da ga nisi zaboravio. Odeš nahađen kupiš bratu misvak. Misvak jeste ovdje pet maraka, ali tamo je pola marki. I ti doneseš brat, što misvak. Pa ti mene nisi zaboravio. Pa nisu gdje te zaboraviti. To je, braćo moja draga, ono što od nas traži Islam. Da se potpomažemo, da se volimo, da udjeljujemo jedni drugima. Molimo Allah Jelešanu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učesti u teškim vremenima. Molim ga tebaraka wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima ma bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijenja i da bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhanake Allahumma da bihamdike ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilaik. Allah Allah الله